Jā, labrīt visiem. Es tiešām aicinu, ka mēs visi varam pievienoties slavēšanā un slavēt Dievu. kāds ir tas veids, lai mēs negurtu, kāds ir tas ceļš, lai mēs varētu pastāvēt, uz ko mums būtu pareizi gaidīt. Es zinu. Dievs jau ir pienāk un paprasīt. Bet slavēsim Dievu. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mēs gaidīsim uz to spēku saņemsim, gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim, gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Mans Dievs, Tu valdi mūžā, mans bārds, shall to kungu mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to. Spēku saņemsim gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to spēku saņemsim, gaidot uz to kungu, mēs gaidīsim uz kungu, mēs gaidīsim uz to mans Dievs. pacel mūs kā ērņus spānos. Tu esi mūžam dzīvais Dievs, Tu mūžam dzīvais Dievs, Tu nepievildu nepār. pacel mūs kā ērkļu spārnos. Ak, lielais Dievs, kad redzu, kā katrai gaismu nesi, to savā mīlestībā audzējis. Tad līksmo sirds mūs sauc tev pretī Dievs, tu esi liels, tu esi liels. Tad līksmo sirds sauc tev pretī Dievs. Tu esi liels, tu esi liels, kā dziedonī. No miega daba raisās un zaļās birzīs putnu dziesmas visur prieks. Un puķu smarža gaisās, kas atnes laimi sirdī arī man. Tad līksmo sirds un sauc tev pretī Dievs. Tu esi līdz. mūs sirds, mūs sauc Tev pretī, Dievs. Tu esi. līksmo sirds uzsauc tev prātā. eu prefiro. gaismas stars, nu redzu es. Mans pestītāji, nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīloš tēvs, klīns, kas pastāv mums. cerībā, kas neizsīs. Mīlestība neviltotā, tu draugs uzticamākās, paliks bēdu laikā tu. gaismas tās mūrēs Mans pestītāj, nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīloš tās, viņš kas pastāvos. mīlestība neviltotās. Tu draugs uzticamākais, palīgs bēdu laikā tu. Tu gaismas stars, nu redzu es, pestītāju nu esmu brīvs no nāves. Miera ķēniņš mīlošās, klins, kas plāstā mūžīgi. Aleluja, aleluja, Tev mans kungs šī dziesmas gāja. kāds esi tu. Tava tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbālē. Tava tuvumā sadzirdu balsi, kurā tuvāk tev sauc. Tavā tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbālē. Tavā tuvumā sadzirdu balsi, kura tuvāk tev sāks. Tava balss, kā neviena citā, mierina un iedrošina. Tava balss, kā neviena citā, dziedināt. tāpēc kā tik ļoti ilgojos. Tavā tuvumā nebīstos, jo tu mani nekad nepamet tavā tuvumā saņēmu. To pēc kā tik ļoti ilgojos tavā tuvumā nebīstos, jo tu mani nekad nepamet. Tavā balss kā nevienā citā mierinā un iedrošinā. Tavā balss kā nevienā citā dziedinā un atbrīvo. Tava balss kā nevienā citā mierinā un iedrošinā. Tava balss kā nevienā citā dziedinā. apazīt. Atbrīvo, atbrīvo tavu prieku izbaudīt. Atbrīvo, atbrīvo tavu sirdī apazīt. visvarenais un visspēcīgais Dievs, kad uh, Tu esi mūsu adus vieta, Tu esi mūsu piepildījums, varenais Dievs. Nekas šeit ir zemes nespēja mums tā mieru dot kā Tu, eh, tādu mieru, kas ir prātam neizskaidrojams. Paldies, ka Tu vienmēr, kad mēs pie Tevis vēršamies, Tu vienmēr atbild. Paldies, ka Tu vienmēr mūs atspirdzini. Paldies, ka Tu vienmēr mūs iedrošini un stiprini. Paldies Tev, Jēs, kungs. Paldies, Tev uzticamais, debes Tēvs. Paldies, ka esam drošībā Tavās gādīgajās rokās. Paldies, ka Tu par mums kā draudz un par katru ikvienu rūpējies brīnišķīgi. Paldies, Tev, varnēs Dievs. Tev vienam piedara visu slavu un visu gods, mīļais kungs. Amen. Draudz vēl nesēžamies, jā? Ātri aizlūksim par svētdienas skolu. Svētdienas skolu bērnu kaut kur droši vien pie durvīm būs skolotāji, tad dodaties visi tur vai jau es nezinu. Nu, jā, vienmēr sakot, viss būs kārtībā. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par ikvienu katru bērnu. Varnais kungs, mēs lūdzam, ka Tu viņus eh, svētī bagātīgi šī nodarbībā. Kungs, mēs lūdzam eh, svētī arī eh, skolotāju Dievs. Vādi Tu svētdienas skolotāju, lai tas, lai ir piepildīts laiks un tas, lai pagodina Tev, mīļais kungs. Mēs lūdzam, ka šie bērni jau no jaunām dienām dzird Tavu balsi, paklaus Tavu un staigā Tavus ceļus, svētais Dievs. Paldies Tev, kungs. Amen. Draudz no Liepājas sūta jums mīļus sveiciens. <laughs> Laimīgi jauno gadu. Jūs uh, pirms gada man iznāca būt pie jums tieši. Tieši pirms gada. Kaut kur janvāra pirmajās dienās. Un kāds atcerās, pa ko es runāju toreiz? Kas varbūt vispār bija <laughs> toreiz? <laughs> dievkalpojuma tēma toreiz bija laimīgi jauno gadu. <laughs> un uh, es to atcerējos, um, es biju kuldīgā pirms nedēļas, uh, sestdienā. Un braucot mājās no kuldīgas, mums kuldīga ar sievu ļoti ir iepatikusies pēdējā laikā, un tad mēs te esam, eh, vai jūs to ziniet vai nē, bet mēs šeit esam diezgan bieži. <laughs> Un eh, daži zina. <laughs> jo kuldīgi tomēr ir tik maz, ka katru reizi atbraucot, kādam izdodas uzskriet virsū. Kādu izdodas satikt. Lai cik mēs klusts un slepeni neierastos šeit. Bet um, braucot mājās, es atcerējos, pēkšņi bija tāds, nu ir tāds citreiz, un nekad tā, ču, kaut kas pēkšņi ieskrien atmiņā no gada atpakaļ, un ne? Un es pēkšņi atcerējos, es pirms gadu biju šeit un es runāju par, tā tēma bija laimīgi jauno gadu. Un ja jūs paskatītos kaut kādu ierakstu, nezinu, vai kaut kādi ieraksti dažreiz arī nav saglabājušies vai, vai palikuši, bet ja jūs paskatītos un atrast, jūs redzētu, tāds, tāds ieraksts ir. Un tēma saucās laimīgi jauno gadu. Un kurš atcerās, <laughs> kāda bija atslēga – laimīgam jaunam gadam. Ja jūs neviens neatresieties, tad man jārunā par to vēlreiz. <laughs> neviens neatcerās. Jēzus ir pareizā atbildi vienmēr. <laughs> jūs ziniet, vai ne, to joku par to svētdienas skolu, tas jau vecs joks un visiem zināms. Ja? Nu, Svētdienas skolā eh, svētdienas skolotāji prasa bērniem, kas tas ir? Brūns, pūkains, kuplosti, lēkā pa kokiem. Neviens nezin, viss klusē. Un tad Jānīts tā prātīgi, tā nedroši pacēja roku, viņš saka, Jēzus izklausās pēc vāvers, bet Jēzus? <laughs> Jā, Pareizā atbild vienmēr ir Jēzus, ja? Kaut arī izklausās pēc vāvers. <coughs> uh, nē, toreiz es teicu, ka uh, atslēga laimīgam jaunajam gadam ir pateicība par iepriekšējo gadu. Tā ir patiesība, kur nemainās arī šajā gadā. Bet uh, tas nebija tas, par ko es gribēju ar jums runāt šodien, jo es biju pārliecināts, ka jūs visu to ļoti labi atcerēties un, uh, un esiet ļoti pateicīgi par iepriekšējo <laughs> gadu. Bet eh, vai kādam no jums ir par ko pateikties pagājušajā gadā? Par ko jūs esiet ļoti pateicīgi Dievam? Paceliet rokas, vai kāds tāds ir. O! Kurš nevar stāvēt klusu par to, par ko jūs esiet pateicīgi Dievam? tad nāciet jūs pirmā. Un rast pēc tam. Labdien! Es esmu Sandra un vispār nekam neesmu gatavojusies, bet sirdī man, kad uzdevu jautājumu, sirdī man runāja, man ir ļoti daudz par ko pateikties par šito pagājušo, nu, iepriekšējo pagājušo gadu. Jā, vienu par mana mazdēliņa dziedināšanu. Slavu Dievam, viņam bija veidojums vai no nu audzējs, kā nu katrs to saka, vai bumbuls uz virsnierīt. Man tas bija ļoti liels pārdzīvojums, un tas bumbuls vai veidojums, vai kā nu viņu katrs sauc, ir pazudis. Tikai no alelojā, no cilvēka un, un man lūkšana un daudz, kas piedalījās tajā, un es par to esmu ļoti, ļoti pateicīgi Dievam. Katru dienu slavēju Dievu par to. Paldies! Aleluja. Slavu Dievam. Slavu Dievam. Ziniet, <clears throat> Bībelē rakstīts par to, kā svētie ir uzvarējuši. Ar ko svētie ir uzvarējuši? Ar ko? Skaļāk? Ar mutes liecību. Viena no lietām ir ar mutes liecību. Un šādas liecības, kāpēc tādas liecības ir svarīgas? Kāpēc ir svarīgi pateikties? Tāpēc, kad uh, pirmkārt, tas nenāk, nenāk eh, viegli pateikties Dievam. Eh, tas prasa, ka tu neesi sagatavojies iznākt priekšā un to pateikt. Ja? Bet tad, kad to pasaka, tu dzirdi to liecību, Dievs var dziedināt uh, no, no tādas kaits, tu dzirdi kā cita liecība, tas paceļ tavu ticību to, ka tas var notikt arī tavā dzīvē. Un ja tas nenotika pagājušajā gadā, Man šodienas tēma būs par to neskaties atpakaļ, skaties uz priekšu. Tāda būs šodienas tēmas, jums aizskrien uz priekšu, lai pateikt to. Ja man pietiks laika vēl, ja, ja man paliks laika arī par to runāt. Rasa, Es arī neesmu gatavojusies, un man vēderā viss griežās, bet um, man pateicība par pagājušo gadu ir Dieva uzticamība. Jo es trešdien lidoju uz Bolīviju. Šos gadus došos misijā, tā kā Dievs viss ir sagatavojis gan finansiāli, gan emoci emocionāli. Nē, es neesmu gatava. Jo man viss saka, es, es griežos, un es esmu satraukusies, bet Dievs viss sagādāja. Viņš teica, ka nu, jābrauc uz turieni, un es, es tur lidoju trešdien uz veselu gadu. Tā kā pateicība Dievam. Tu gribētu, lai mēs tulītās aizlūdzam par Tevi? Jā. Jā? Jā, mēs gribētu. Jūs gribētu, ja? Jā. Kurš vēl grib? nāciet priekšā. Nē, es nopietni saku. Nāciet priekšā. Svētiet viņu, lai viņai Dievs dod arī to, kas viņai vēl nav. Uh, kas, ko tu teici, kas tev ir? Nauda ir, Nauda. biļets ir. Es ir emocionāli grūti. Emocionāli, ne, es vēl, tu ba baidies. Jā. Tāpēc, ka tu nezini. Jā. Ja? Jā. Un tas ir tas, no kā, kur rodās bailes no tā, ka visbiežāk. Mēs vienreiz runājam, atcerieties, es vienreiz to tēmu biju arī jums stāstīju, nebaidies. Atcerieties, Dievs Bībelē tik daudz reiz saka, nebaidies. Kāpēc viņš to saka? Tāpēc, ka mēs baidamies. <laughs> ja mēs nebaidītos Dievam, nebūtu mums jāsaka, nebaidies. Viņš to saka tāpēc, ka mēs baidamies, tāpēc, ka tā rasa baidās, tas ir normāli. Bet, zin, ko Dievs saka? Nebaidies. nebaidies. <clears throat> Mīļais, varnais Dievs, paldies Tev par rasu, paldies, ka viņas sirds ir atvērta Tev, svētais Dievs. Un mēs lūdzam, ka Tu viņu piepildi. Mēs lūdzam, ka uh, eh, svētais gars, Tu tiešām viņu piepildi tā, ka pārlīst. Mēs lūdzam, lai kur rasi dotos, mēs lūdzam, ka tavs pārdabīgais miers ir tur, ka tavs prieks, mīlestība ir tur, vai nes Dievs. Mēs lūdzam, kad uh, mēs paskamies Tev par to, ko Tu esi darījis, lai tas šis ceļojums notiktu. Paldies Tev, vai nes Dievs, par visām tām lietām, ko Tu jau esi izdarījis. Un paldies, ka Tu tiešām viss ceļš nolīdzinās, ka rasē viss labi izdosies. Un paldies, ka Tu būs nomodā, pat ja viņi būs tālu projām kaut kur citur. Paldies, ka Tu būs tur klāt klāt. Paldies, varnais Dievs. Mēs svētījām rasu, Jēzus Kristus varnajā vārdā. Mēs nezinām, kas viņu sagaida. Rasa pat arī nezina, bet tu zini, varnais Dievs. Sagatavo viņu visām lietām, sargā viņu un lai viņi tikpat eh, droši arī var atgriezties mājās un liecināt mums, varnais Dievs, par taviem varniem brīnum darbiem. Paldies, ko tu esi sagatavojis eh, tās vietas iedzīvotājiem caur rasu darīt. Paldies tam, mīļais kungs. Dari savas varnās lietas caur rasu. Paldies tev, kungs. Āmen. Rās brauc trešdien. Vai jūs viņu, nākošu švedien jūs viņu te nesatiksiet? Jums ir šodien uh, iespēja vēl viņu apskaut, pateikt viņai, lai nebaidās, <laughs> un sveitīt viņu, ja? Un uz gadu? Uz gadu, vismaz. Vismaz. Es negribētu padoties ātrāk, tas nebūtu smuki. <laughs> Vai šeit ir kāds, kurš nezin, kur atrodas Bolīvija? Dienvidamerikā. <laughs> Jā kaut kur pie Kolumbijas un Venecuēlas kaut kur tur, ne? Jā. Nu, lai Dievs tev ritīgi svētī. <laughs> kurš vēl ir tāds, kurš pacēla roku, kurš nevar stāvēt klus ar pateicību Dievam? Es nepacēlu roku, bet es labprāt gribu par to liecināt. Uh, Jo vēlreiz, vēlreiz atpakaļ kāds vīrs Dievs stāstīja tādu lietu, kad fiziski paklausība nes garīgu svētību. Uzmaniet, kurš tas bija. Es ar pirkstu nerādīšu. Uh, bet tā jau arī patiesībā ir. Un nereiz vien uh, ir tāds pagurums. Un vienkārši liekas, ka liekas, ka nestrādā kādas lietas. Vai neiet tā, kā gribētos, lai viņas iet. Un tad ir ļoti laba iespēja pārbaudīt šo. Vai tiešām fiziski paklausība nes garīgu svētību. Uh, Un, ko nozīmē šī fiziska paklausība? Ja mēs zinām Dievu meklēšanu, Dievu tūmu meklēšanu, viņu meklēšanu. Es jau šobrīd saku, man, priekš man šī atslēga ir um, tuvoties Dievam. Fiziska paklausība ir, mēs zinām lasīt Dievu vārdu, mēs zinām lūgt, mēs zinām nest otru nastas, mēs zinām palīdzēt citiem, mēs zinām uh, mīlēt ja, savu tuvāko. Tas nav viegli, un ir reizes, kad vienkārši liekas, man vajag palīdzību, es gribu nāciet, man lūdzu nesiet, man stutējiet un dariet. Bet tad, kad mēs uzdrošinamies un mēs izdarām to paklausības soli, vienkārši paklausības soli, zinot, ka tāds ir Dievprāts, tad tas nes garīgs vērtība. Atkal un atkal, un tas pierādās, un tas apliecinās, un Dievs ir uzticams, un viņš pagodinās tajā. Tā kā esiet iedrošināti arī jūs, arī es, uh, Arī, kad pagurstam, arī, kad nejūtam, arī, kad liekas neredzam, vienalga būsim uzticam tajā, ko Dievs saka un aicina. Amen. Tur kaut kur bija tajā flangā, kas pacēla roku. Īstenībā jūs gandrīz visi pacēlāt, bija tikai daži, kas nepacēla. <clears throat> nu, sakiet paldies, tas, tas, nav, tas nav mans dēļ. Tas ir pat tā pateicība Dievam. Nāc, Krista. Labdien, man sauc Kristina. <laughs> Esmu pateicīga par to, ka man ir skola, bi bībeles skola, un tad Dievs man maina un ma maina manu sirdi. Tad esmu pateicīga par to, ka Dievs arī maina manu ģimeni, manu tēti, manu māsu, manu māsu tēvu, un esmu pateicīga par visiem draugiem un par jauniešiem un par to, ka uh, um, mums ir dota vienkārši iespēja dzīvot. Un īstenībā ir tik daudz pa, nu, par ko pateikties, un par to visu arī pateicos. <laughs> Jā, tā. Halleluja. Nu, vēl kāds? Tas jūsu liecība, par ko jūs esiet pateicīgi Dievam, pacels kādam citam ticību noticēt, ka tas ir iespējams. Jums varbūt Dievs ir ielicis varbūt nav ielicis sirdī, bet ir klusi runājis uz jūsu sirdi par, par došanos misijā. Eh, rasas liecība par to, ka ir iespējams Dievam nodrošināt visu, lai aizbrauktu burtiski uz otru pasaules malu, otrā pasaules pusē. Eh, tam vajadzētu pacelt jūsu ticību. Ja tev ir kāda kaita miesā vai kādam tavam tuviniekam, tad liecība par to, ka Dievs var dziedināt šodien, tam vajadzētu pacelt savu ticību, kad jā, pagājuši gadu tas nenotika, bet šogad es ticu, tas notiks. Ir varbūt vēl kāda pateicība Dievam. Nestāv klus, tas pacels kādam citam ticību, par ko tev ir ko pateikties par šo gadu. Nu, viena lieta, es gribu pateikties arī par savu dziedināšanu. Man pirms pāris gadiem piemetās uh, eh, psoriāze. Es nezinu, vai zinu, kas tā tāda ir. Un man bija galvā, un man bija tik traki, ka man vīrs teica, nu, ej pēc parūkas, jā, jo man pusmata gandrīz nogāja, kur es biju pie speciālistiem, tie, nu, neko, nu, visu mūžu jālieto stipras hormonu zāles. Un es zinu, ko tas nozīmē, jā, un, un es, nē, es tā, es uzreiz Rīgās, kad biju man vienos kursos pie vienas, uh, pasniedzies, nu, es pat esmu medicis, ja, un, un es saku viņai, vai tiešām, viņa saka, nu, jā, nu, tur neko savādāk it kā nevar un tā, bet, nu, meklējiet, cīnaties varbūt, un um, es ar nepadevos, es gan, gan ar veselīgāku dzīvesveidu, gan ar lūkšanām un ar visu ko, un, un uh, tagad vasarā man viss, Pēkšņi man māsa saka, eju, tev taču vairs nekā tur nav, tev, tev mati ir atauguši, tu esi, nu, tevi tādi biezi palikuši, un es tiešām varu pateikties, kopš nu, vasaras sākuma man vairs neviens simptoms nav bijis, jā, jo man bija pilnīgi jēla reizēm, jā, un, un es nevarēju saprast, ko darīt, jo es zinu, ka es zāles negribēju lietot, tā kā slava Dievam par to. Un tad vēl pavisam īsi, šorīt, teiksim, man vīrs nav, nav ticīgs, un mums bija Un viņš zina, ka svētdienās brauc vienmēr prom, neko neiebilst un tā. Bet vakar mēs tā dušīgi strādājām pa lauku un, un palika viņam, tur viņš mežā strādāja, mēs laukos dzīvojam, lauku māju, mežu tur cirtu un vajag zarus savākt. Un viņš man pašā vakarā saka, Zanda, nu, atnāc man talkā. Un es, Dievs, es tā biju nu, sagatavojusies šodien braukt šeit šurpu, ja nu atkal nekā, es domāju, man jāaiziet atkal caur radāt saci, nu, lai būtu paklausīgi vīram, ja, un tajā pašā laikā, nu, tā ļoti gribās. Un es no rīta gāju savu lūkšanas aplīci, un plauks, man tāds paradums iet no rītiem lūgt. Un, Um, un es teicu, nu, redz, kā Dievs, nu, man ir jābūt nu, gudrai kā čūskai, bez vilnas kā balodas, bet tajā pašā laikā jāpaklausa. Nu, es tomēr tam vīram pateicu, jā, nu, es, es viņam palīdzēšu. Jā. Ja? Un, uh, no rīta man atnāca kaimiņienes, un kaimiņa metnīca saka, nu, braucam uz dievkalpojumu. Es saku, oh, tu zini, man šodien nekas nu, nesanāks tā un tā, un vīši tur dzird, ka es kaut ko runāju, šis atnāk, nu, kas tev tur ir? Es saku, nu, kaimiņa metnīca arī sataisīšās braukt uz dievkalpojumu, bet, nu, man laikam nekas nesanāks. Ā, nu, labi, nu, tad braucat, gan es tikšu viens pa galā. Tā kā slava Dievam, jo es tā nebiju gaidījis, ka tā tas viss pavērsīsies. Paldies, Zana! Nu, vēl kāds, kurš pacēla roku, kurš nevar nosēdēt. Labrīt. Pagājušo gadu man bija kārtējā operācija kājai, jo tas stiens, kas man atradās kājā, kāja nedzīja un tie kauli, kas dzīja, varēja salauzt to stienu. Tāpēc daktars pieņēma lēmumu, kad izņems to stienu ārā un iedzīs druskurās nāk iekšā. Un cerams, tas nesalūzīs. Un, uh, Un pēc tās operācijas dakteris saka, nu, ja šitais nepalīdzēs, tad es nezinu, ko darīsim. Un es biju tā, tā tad iespējams būs vēl kāda operācija. Un, eh, jā, es daudz domāju par to, es lūdzu Dievam, un, eh, jā, es sākumā neticēju, protams, es domāju, nu, kad būs atkal paies kāds laiks, nekāda rezultāta nebūs, un būs atkal kaut kas jādara, vai jālauž tie kauli vai kam, Bet tad bija kārtējā vizīte pie daktara, es aizbraucu un, un vienmēr patīk skatīties tos rengenus, tad es daktaram jautāju par tām skrūvītēm, vai es varu viņas redzēt dabā, kādas viņas izskatās. Un, un eh, es paskatos to rengenu, es redzu to iepriekšējo, un vairs nevar redzēt, kurā vietā tas kauls būtu bijis pārlausts. Viņš viss ir sadzījis. Un daktars tā uz mani paskatās, viņš saka, ko tu darīji? No sākuma baidījos, pēc tam lūdzu. Tas arī viss. Paldies Dievam par to, paldies par to, ka viņš dara to, kas mums liekas neiespējams, kas pat daktariem liekas neiespējami, ko viņi varbūt savā praksē nav redzējuši. Dievs parāda, ka viņš pār visam tam ir. Paldies Dievam! Nu, vēl kāds dīdās uz krēslu? <laughs> ir vēl kāds, kurš nevar nosēdēt? Nu, māc, māc. Tev dikti patīk runāt, ne? <laughs> Jā, es esmu pateicīgs Dievam, kad uh, mēs ar ģimeni varam dzīvot šeit kuldīgā, jo kādu laiku atpakaļ tas likās nereāli neiespējami, bet šeit mēs esam. <coughs> Dievs ir labs, ne? Dievs ir labs. Kad Jēzus bija šeit uz zemes, viņš uh, um, galvenais, ko viņš darīja, viņš staigāja apkārt un viņš stāstīja. Uh, viņš mācīja par Dievu, Dievu valstību. Tas bija, tas bija tas, ko viņš darīja. Viņš gāja un viņš stāstīja cilvēkiem par Dieva valstību. Un viņš teica, nu kā lai es jums pasaku, kam Dieva valstība ir līdzīga? Nu, Dieva valstība ir kā... Un nu, tad viņš lietoja dažādas līdzības. Nu, kā sinēm grādīšu? Nu, Dieva valstība ir kā ķēniņš, kas organizē kāzes. Nu, Dieva valstība ir kā... Dieva valstība ir kā... Viņš stāstīja par Dieva valstību. Un tad bija tas, kad viņš arī parādīja to, kāds ir Dievs. Viens viņš runāja par to, kāda Dieva valstība. Un viņš runāja līdzībās. Un um, Efeziešu vēstulē, Efeziešu vēstule ir jaunajā derībā. <clears throat> Tur ir tāds korintiešu vēstules un galtiešu vēstules un vēstulē. Un tad Efeziešu vēstulē kaut kur bija rakstīts <laughs> Kaut kur bija Efeziešu vēstulē rakstīts. <laughs> Baigi vajadzētu atrast to rakstienu. Es zinu, ka tas bija Efeziešu vēstulē rakstīts simtprocentīgi. Es zinu arī, ka tas noslēpums ir liels. Noslēpums ir liels. Vēlos reiz tas noslēpums ir liels. Es zinu, ka arī Kolosiešu vēstulē ir viena rakstiet, bet... Um, Tas ir trešajā nodaļā. Bet tur ir vairākās vietās rakstīts. Bet Pāvils raksta par to, um, trešajā nodaļā viņš saka, tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums, vai jūs esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlstību man darboties jūsu labā, ar atklāsmu un darīt zināms Dieva noslēpums. Dieva noslēpums. Un tad, kad Jēzus runāja par... Uh, par Dievu valstību, viņš runāja līdzībās. Kā viņš pats arī teica, lai tie redzēdami redz un nesaprot, dzirdēdami dzird, bet nesaprot. Un tad viņš citā vietā saka, un kā maus dzirdēt, tas lai dzird. Un mācekļi viņam jautāja, a kāpēc tu tā runā, ka nevar saprast? <laughs> a kāpēc tu tā runā, vai ne, kad pats tā viss sarežģīja, lai nevarētu saprast? Un viņš teica, jums ir dots tas Dieva valstības noslēpums zināt. Bet tiem, kas nesaprot, tie nesaprot. Un, uh, un viņš stāsta tur tādu, tādu līdzību par uh, sējēju. Sējējs izgāja sēt sēklu. Citi tur krita, nu, jūs ziniet to līdzību, vai ne, daudz ziniet. Citi tur krita tādā zemē, citi tādā zemē, citi tādā zemē. Un, uh, un cilvēki nesaprata. Un mācekļi pie viņa atnāk, pas, paskaidro mums, ko, ko, ko to, to gribēja teikt. Un tad Jēzus paņem tos mācekļus maliņā, un viņš viņiem paskaidro, nu redziet, sēkli ir Dieva vārds. Ā, tā, kas krita tādā zemē, bija tāda sirds, tā, kas bija tādā zemē, tā bija tāda sirds, tā bija tā, tā uzņēma ar prieku, tā uzņēma tā, tā, tā. Viņš, pa, viņš to katru izstāst. Un viņš saka, Eh, tas ir Marka evaņģēlija 4. nodaļā, ir viena no vietām, kur tā līdzība ir arī Lūkas evaņģēlijā un arī Mateja evaņģēlijā ir. Bet eh, pēc tam, kad viņš izstāst par to sēklu, viņš saka, tas, kur šis sveids iededzinājis, tas to neliek zem groza apakšā, zem, neliek bļod virsū. <laughs> Ja? Mm, neapgāž uz otru pusi spainu, neuzliek virsū svecēju, vai ne? Bet tā es notrādu, to noliek kaut kur, lai tā gaisma spīdētu. Un viņš saka, jo nekas, kas nav apslēpts, kas nenāk um, 22. pāns 4. nodaļā, un viņi nevar saprast to pāntu, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Vienkārši, bet samudžināts uh, tajā mūsu latviskajā tulkamā, lai nevarētu saprast. <laughs> lai nevarētu saprast. Jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, un nekas nenotiek slepeni, kas netaptu zināms. Ja kā mausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Jēzus, citiem vārdiem viņš saka, ja kaut kas ir apslēpts Dieva vārdā, teiksim, tur, tur Jēzus runāja tajās līdzībās, Bet ja tu kaut ko lasi Dievu vārdā un tas tev nav saprotams, tas nav apslēpts tāpēc, lai tu nesaprast nekad dzīvē, bet lai tev būtu jāmeklē un tu varētu saprast. Tas ir tas noslēpums, par ko Pāvils saka, tas noslēpums ir liels. Viņš patiesībā ir tik vienkāršs. Tas, tas noslēpums ir, ka Dievs ir labs <laughs> un ka viņš tev mīl, un ka viņš mīl visus cilvēkus. Un viņš tev, un viņš man tā mīlēja, ka viņš deva savu dēlu, Jēzus Kristu, par mani. Tas ir tas noslēpums, ko nevar saprast, kā tas var būt. Kā tas var būt, ka Dievs ir labs? Kā tas var būt, vai ne? Kad daudz cilvēku uzdot tā jautājumu pēc, eh, pēc tās traģēdijas Rīgā, kas notika, vai ne? Kad sabruka veikals. Normāls, loģisks jautājums, kur bija Dievs? kur Dievs skatījās, kāpēc tā notika, kāpēc ar tiem cilvēkiem, kāpēc ne ar citiem, vai ne? Kāpēc vispār tā vajadzēja notikt? Loģiski, normāli, normāli jautājumi, normāli jautājumi. Bet noslēpums ir, tas lielais noslēpums ir tas, ka Dievs ir labs, un Jēzus to sludināja. Viņš stāstīja Dievu valstību, kāda ir Dieva valstība, kāds ir Dievs, kāds ir Tēvs, un viņš to māca, un viņš paskaidro, un Un izrādās atkal, ka Dievs ir labs. Un atkal izrādās, ka Dievs ir labs. Un it kā ar to vēl būtu par maz. Protams, kad ar to ir par maz. Tāpēc, kad cilvēki saka parādi. Es gribu redzēt. Parādi man, ka Dievs ir labs. Un tad, un tad ir tas vispārējais, kas ir aplakstīts evaņģēlijos, kad, eh, kad Jēzus iet, viņa sirds iežēlojās un viņš dziedināja kādu. Pie viņa spiedās cilvēku klāt, un viņš dziedināja. Pie viņa nes visus slimos neveselos, viņš dziedināja. Pie viņa ved vēl un apsēstos, viņš atbrīvoja viņus. Cilvēki bija izsalkuši, viņš viņus pāēdināja. Viņš parādīja to, ka Dievs, viņš parādīja to, ne tikai pateica, bet viņš parādīja to, ka Dievs ir labs. Tu neesi piedzīvojis pagājušajā gadā, ka Dievs ir labs – Es saku tā, ja tu nepiedzīvoji pagājušajā gadā, kad Dievs ir labs, neskaties atpakaļ, skaties uz priekšu. Neskaties atpakaļ, skaties uz priekšu. Ja tu piedzīvoji to, ka Dievs, ja tu bišķiņ piedzīvoji no tā, ka Dievs ir labs pagājušajā gadā, pateicies par to. Pateicies par to, kas bija pagājušajā gadā. Tas noslēpums ir liels, un tas, kas ir Dieva vārdā apslēpts, ir nevis apslēpts, lai tu neatrastu nekad, lai tu nesaprastu, bet apslēpts, lai tu varētu meklēt un atrast. Es par to esmu teicis. Mūzika, pilnīgi man nesaprotama lieta. Eh, man ļoti patīk mūzika, man patīk klausīties mūziku, man patīk labu mūziku, man patīk, kad viņu izpilda labi un kvalitatīvi. Man ļoti patīk es neko nemāku spēlēt. Nevienu, es pat nemāku, kur tu teici gailīt, vienu pirkstu uz klavierēm. Es neprotu. Es iemācījos notis, e, es to esmu teicis, man patīk dziedāt arī. Bet, kad es skolā gāju, citi muka no kora, un es pats pieteicos. Man paklausījās un pateica, ka bass vairāk neesot vajadzīgi. Kad es atgriezos pie Dieva un sāku iet draudzē, Nu, Baptistu draudzē mēs gājām, brāli dziedājām, es dušīgi dziedāju. Viņš man teica, lūdzu, nedzied tik skaļi. <laughs> tu nojauc visiem pārējiem. <laughs> ja? Un tad, kad es mācījās koledžā, tad tur bija kors, un tur neklausījās nevienu. <laughs> un es varēju iet un dziedāt ar visiem kopā. Un tad es sapratu, ka tās nots, kas iet uz leju, viņas ir zemākas, tās, tie tās, kas iet uz augšu, ir augstākas. Tad es sapratu, ka punktiņš aiz nots nozīmē, ka tas ka bišķi garāk laikam <laughs> jā, jāpavēlk ir. Un tad, nu, tur tā, nu, es kaut ko sāku saprast, nu, tā tuč, tuč, bišķiņ, bišķiņ, vai ne? Bet tā es nesaprotu, bet tur, tas ir noslēpums priekš manīm. Bet ir cilvēki, kas tos noslēpums ir atklājuši līdz tādam līmenim, ka viņi ne tikai saprota, bet viņi pat var radīt. Viņiem Dievs dod ideju un viņi pierakst to tajā ar tām bumbiņām, uz tām svītriņām. <laughs> Tā, lai arī citi, kas saprot, var saprast to. Bet tas ir liels noslēpums. Tas ir liels noslēpums, kā skaņas var uzrakstīt. E, man tas ir, man tas ir wow, tas ir neaptveram, ja? E, vēl viens milzīgs noslēpums ir, kā lidmašīna var lidot. Ja? Nu kā var tonām dzelža lidot pa gaisu? <laughs> ja? un, un tas ir atkal kaut kāds noslēpums, ko cilvēki atklāja. Bet tas noslēpums ir liels, un ir cilvēki, kas atklāja, un viņi, Dievs dod iespēju radīt kaut ko tādu, Jo mēs esam radīti Dieva līdzībā. Tu esi radīts Dieva līdzībā, lai varētu radīt, lai varētu atklāt tos Dieva noslēpumus. Ārsti Zanda mediķis, ja? Cik gadi ir jāmācās? Lai at... Cik? Deviņas gadus ir jāmācās, lai būtu pārst. Lai atklātu tos noslēpumu, kas slēpjas aiz drēbēm, aiz ādas. <laughs> ja? Lai zinātu, kas slēpjas aiz ādas. Tas noslēpums ir liels, kas ir cilvēkā iekšā kas ir cilvēkā, cilvēka miesā iekšā. Tas jau ir liels noslēpums, kur ir ko atklāt bet kas cilvēka dvēselē ir iekšā, kas cilvēka prātā ir iekšā, ja? tas ir vispārībā. Un lai, to, lai varētu sākt kaut ko tā darīt, tas tur ir jāmācās, tas ir jāatklāja, bet tas ir, lai būtu par labu ārstu, ir jāmācās un ir jāatklāja. Citi ir atklājuši un pierakstījuši un uzrakstījuši un parādījuši, Un, un tas ir labi, tas palīdz. Un redz, Dieva valstībā ir tāpatās. Viss, ko Dievs ir apslēpis šitai vārdā, tas nav apslēpts tāpēc, lai tu nekad neuzzinātu, bet tāpēc, lai tu to izzinātu. Un pie atziņas nācis, tu to varētu piedzīvot. Un, uh, un vislabākais, visvienkāršākā ābece ir evaņģēlija. Jo Jēzus tur parāda, kāds ir Dievs. Un viņš saka vienkāršiem, vienkāršiem ļaudīm, viņš saka, Dievs ir labs. Redziet, es jums parādīšu. Es, skatieties uz mani. Dievs ir labs. Un viņš parāda to, ka viņš ir labs. Un Dievs ir labs arī šodien. Bet tā mācīšanās lielā mērā noteica ar prātu. Un, un tas prāts ir vislielākais čērslis tumsoņi, <laughs> es lietošu to, ne? tumsoņi pasaules vēsturē <laughs> ir, eh, ir, eh, diemžēl, ar tiem tumsoņiem arī bijuši ticīgi cilvēki. Un, eh, un diemžēl jāsaka, ka lielākā daļa laikam tumsoņi ir starp ticīgiem cilvēkiem. Tāpēc, ka viņi nav atklājuši to patiesību, ko saka Dievs. Un ir kaut kādas satvēruši kaut kādu savu mazo mikro patiesību un to uzspiež pārējiem. Un, uh, un, un tāpēc vēsturē ir tā, ka baznīca, ja, draudze ir dedzinājusi cilvēks un kāvus cilvēks, kur ir atklājuši kaut ko, kur ir atklājuši Dievu noslēpums. Vai tie būtu garīgie vai fiziskie, ja? es tagad neiešu iekšā tajās, tajās vēstures lietās, ja? bet, eh, bet cilvēki kaut ko atklāja un viņus sauc pa burviem vai pa kaut kādiem vai ne, eh, šarlatāniem un vēl kaut ko. Un, um, bet um, tas prāts, ā, pazaudēju domu, tas prāts ir tas, kas stāv ceļā. Ka mēs sakam, bet tas nevar būt. Nē, nu kā tas ir iespējams? Nu kā, ja tu nelieto zāles, nu kā tev varēja sākt matu pašu attaukt? Nu, nu, tas taču nav iespējams. Vai nu, nu kā var pazust kaut kāds e, veidojums no nierēm, vienkārši tā pats no sevs? Nu, ja, ja viņš tur bija, tad, tad viņš bija jāizoperē. Viņš bija jāizgriež. Ah! nazi <laughs> skalpeli virsū. Un, vai ne? Ehm, kā tas var būt? Kā tas var būt? Ziniet, cik maksā biļete uz Bolīviju? <laughs> es arī nezinu. <clears throat> Bet no nu, uz Rio. Tu uz Rio lidos? Uz Rio de San Paulo, ja? San Paulo, Brazīlijā. Ziniet, cik maksā biļete? Es domāju, mans minējums ir Tēt jau jāskrē eiro, ne, latos vairs ne. Ja? <laughs> Mans minējums ir 1300 eiro. Turpat pakaļ, 1300 eiro, ja? Tad tev vēl tāda lēta biļeta dabūjusies. <laughs> Bet, eh, <laughs> jā, Dievs ir labs un, un ir iespēja arī tikt pie lētākām biļetēm. Bet, eh, bet tas ir milzīga nauda. Tā ir milzīga nauda, ne, lai aizlidot turp apakai, lai, lai varētu, lai tāds ceļojums, eh, tāds misijas brauciens būtu iespējams. Tas, tas prasa liels līdzekļus. Un, un tas čers, bet te prātā, tas nav iespējams. Nu kā tas ir iespējams? Nu kā tas var būt, ka Dievs manā dzīvē var kaut ko labu darīt? Nu, kā tas var būt, kad es varētu piedzīvot Dievu? Nu, kā tas var būt, kad es dzirdēšu no Dieva, kad Dievs uz mani runā? Es saprotu mācītājiem, jā. Viņiem par to maksā. Nu, varbūt arī nemaksā. Varbūt maz maksā. Bet nu, viņš ir mācītājs, tad, tad viņš ir aicināts cilvēks, tad, tad viņam ir jādzird no Dieva. Savādāk, savādāk viņš nedzird no Dieva. <laughs> Nu, labi, bet tas ir tie, tie īpašie cilvēki. Viņi, viņi dzird no Dieva, un tā, bet ka Dievs varētu uz manību runāt. Nē, Dievs var uz tevīm runāt. Dievs grib uz tevīm runāt. Dievs grib tev parādīt, ka viņš tev mīl. Dievs grib lietot tevi, lai parādītu citam, ka viņš mīl. Un tas ir tas prātā. Tas ir tas prāts, kas mums traucē. Man baigi lēni iet, es netiek līdz tam, ko es gribu teikt. Šis ir mazais testiņš, pārbaudas man, man ir pārbauda kontrols jautājums. Kurš teicis šādas vārdas? Es domāju, tā tad es esmu. Iespējamie atbilžu varianti. <laughs> Mārs Grondmans, <laughs> Mārcis Kamarovskis, <laughs> Pauls Oleksa, Dekarts. Pareizi atbildi ir pārāk vienkārši es jums pateicu. <laughs> jūs pārreiz, pārāk vienkārši bija atbilžu varianti, ja? Dievs grib, lai tu domā. Ja Dievs nebūtu gribējis, lai tu domā, viņš tev nebūtu devis prāta. Dievs tev ir devis prātu, lai tu domātu. Bet tas prāts ir tik daudz sadomājies, <laughs> ka, ka viņš domā pretēji Dievam. Tur ir tā problēma. Kā tas var būt? Nē, tas nav iespējams. Vai tiešām Dievs grib? Vai tiešām Dievs ir labs? Nē, nu kā tas var būt? Nē, nu kas tas ir pravietot? Nu, ko nozīmē pravietot? Nu, viens pravietoja un nenotika. Nē, nē, nē, pravietot nav labi. Runāt mēlēs. Nu, kas tad tas ir tagad tāds? Tas taču, man teica, ka runāt mēlēs, tas nozīmē, ka prāts tiek izslēgts. Kad muta runā, un bez prāta runāt. Un nu, tas taču kaut kāda bezprātīga runāšana, vai ne? Tas, ne, tas nevar būt. Tas nav, tas, tas nav pareizi. Un nu, kā tas ir iespējams, vai ne? Un te ir tā lieta. Es jums es teicu par smadzeņu skalošanu. Ja? Jums patīk jums skalo smadzenes? ja? Es, es jums teicu skalošu smadzenes atkal. <clears throat> un smadzenes ir jāskalo. Nu, man vajag skalot smadzenes. Citādāk tas prāts ir netīrs un viņš ir jāizskalo. Tas smadzenes ir netīrs, viņš ir piesārņots un viņš ir jāizskalo. Un Dieva vārds ir tas, ar ko viņš var izskalot. Skalot ir laba lieta. Piekrītiet? Skalot veļu ir laba lieta, pēc tam, ka viņi ir izmazgāti. Skalot matus ir labi, ja viņi ir Kurš ir krāsojis matus? Un aizmirs izskalot. <laughs> Kas krāso matus, tie zina, ka vienmēr mati ir jāizskalo citādā, kur palikt vispār bez matiem. Var noskalot pēc tam visu nost. <laughs> ir cilvēki, kur ir to piedzīvojuši. Es ne. <laughs> es vienreiz mūžā krāsoju matus. Un arī bija jāskalo. <clears throat> Tas bija sen, kad es kopmīt nedzīvoju. Kopmītnes visādas lietas izdara. Pirmo reizi un <laughs> nevajadzīgi arī, <laughs> sliktas lietas arī. Bet es matas krāsoju. Bet mati ir jāskalo. Tāpat arī smadzenes ir jāskalo. Dieva vārds saka romiešam 12. nodaļā, pirmais, pirma, otrajā pantā, tāpēc pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, jo jūs Bībulēs ir rakstīts garā, tad palabojiet, jo visās citās bībelēs, izņemot 65. Eh, gada latviešu tulkojumu, ir rakstīts prātā. Garš mums ir atjaunots, bet prāts ir vecais piesārņotais, kurš ir jāskalo. Tā smadzene ir jāskalo un jāskalo ir ar Dievu vārdu. Tāpēc skalosim. Šodien būs smadzeņu skalošana kārtējā. Un te ir liela atšķirība. Es ar to, kādas domas tev ienāk prātā un kādas domas ir tās, kuras tu izklaidē savā prātā, par kurām tu domā. Ja? Eh, man, piemēram, ir tā, es jums, es jums pateikšu godīgi, man ir prieks, es esmu ļoti laimīgs, es pateicīgs Dievam, ka jūs neziniet, kādas domas ienāk manā prātā. Man, man, man kauns, es nevaru to pateikt nevienam, kādas man domas ienāk prātā. Man vienreiz ienāca tā doma prātā, Es pateikšu, lai, lai es vienkārši saprastu, cik stulbi. Man ienāk, es braucu ar mašīnu, man ienāk tā doma prātā. Pirms tur pie Liepājas, ka braucu iešā Liepājā, pirms ja, izremontēja brīvis, uztaisīja pa jaunam brīvis ielu, tur vienā vietā stāvēja tāds milzīgs betona kluts malā. Vienkārši tāds, nu, es nezinu, kas tur bijis kādreiz, bet nu tāds, um, es nezinu, nu, nu tā kā tas ekrāns, ja? bet tāds četrkantīgs, betona kluts kaut kāds. Un es braucu ar mašīnu, un man ienāk doma prātā, kā būtu, ja ietriektos tajā klucī. Nu, nu pilnīgi stulba, ne? Nu, pilnīgi stulba, nu, nu, nu kur vēl stulbāk, ja? Bet man ienāk tā doma, un kā būtu, nu, tādā tiešā frontālā sadursmē, ja? Ar to betonu kluci. Kā tas būtu? Un... Uh, Ne, nu, tās, tā ir vēl salīdzinoši tāda nevainīga doma. Ir. Ir, ir arī briesmīgāks, kurām es nemaz negribu jums padalīties. Bet tā ir doma, kur ieskrien cauri. Ču, un, uh, un es domāju, pf, kas tas bija. Ja? Un es pēc pie viņas neaizkavējos. Bet problēma sākās tad, kad ir kaut kāda doma tāda, kur tu sāc domāt, kurai tu ļauj izklaidēties savā prātā, ne? un sāc viņu pabarot kaut ko, un sāc padomāt tālāk. Redz, mēs neviens neko nedaram tādu, par ko mēs iepriekš nebūtu padomājuši jau. Tad tas ir fakts. Viss, ko mēs daram, reāli ir tas, ko mēs esam kaut ko padomājuši, un pēc tam seko rīcība. Ne, ļoti maz ir kaut kādas tādas spontānas rīcības, kas notiek tāpēc, ka tu neesi par to domājis. Vienkārši situācija prasa un tu norēģēji. Bet reāli vis, visu notiek tas, ko tu esi kaut, kaut ko tu esi padomājis par to, kā būtu, ja būtu, ko es darītu tādā situācijā, un kad tāda situācija ir, tu, tu rīkojies atbilstoši. Bērni vēl rīkojās tā, kad viņi nedomā pa sekām vai, vai, vai, vai nepadomā. Bet, eh, bet tur, ir, tur ir tās lietas. Ja tavs prāts ir atjaunots, ja viņš ir skalots ar Dievu vārdu, tad tavs domas sakrīt ar Dievu domām. Ja tavs prāts piesārņojās ar to, kas iet caur televīziju, ar to, kas iet caur, eh, kā tie eh, žurnāli ir, kas jauns, privātā dzīve, ja, nezinu viņas. Nu. Bet, nu, ja, ja tie žurnāli, tās avīzes ir tās, kas, eh, kas eh, baro tavu prātu, ja, viņas piesārņo, viņas padara netīri tavu prātu. Es citreiz, kaut kādu laiku atpakaļ, es kādreiz palasīju arī komentārus <clears throat> internetā, ja? Buh, tas ir, tās ir šausmas, to nevajag nekādā <laughs> gadījumā lasīt, ja? Jo tas, tas ir Es esmu arī palasījis kādreiz netīšām kristīgajos portālos komentārus vai diskusijas. To arī nevajag lasīt. Nevajag neko tā darīt. <laughs> tas, tas, tas tā piesārņo prāt, ja? ka tu pēc tam nesaproti, kas ir patiesība, kas nav patiesība. Un tāpēc mums ir jāatjaunojās savā prātā, un, un tas ir romiešiem, ah, tur neliek neviens, ja? Labi ir. Romiešiem 12.2. Tāpēc pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva grība. Tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tāda ir Dieva griba. Kāda ir Dieva griba? Tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Dieva griba priekš tevis – Dieva prāts, kad mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Jēzus teica, kā, mācīja, kā mums lūgt, kā mums lūgt Dievu? Ne, tā nav tā tēvreiz, ja? Viņi ir mācekļi lūkšana. Mācekļi prasies, kā lūgt? Jēzus teica, lūdzēt tā, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība kad Jēzus gāja un stāstīja par Dievu valstību, viņš teica, Dievu valstība ir tuvu klāt pienākus. Kā lai es jums paskaidroju, kas ir Dievu valstība? Palasiet, kas ir Dievu valstība, tad evaņģēlijos. Nekļūdīgi, nekļūdīgi. Jēzus paskaidro, Dievu valstība ir kā? Dievu valstība ir kā? Dievu valstība ir arī, piemēram, kā? Un viņš stāst par to Dievu valstību. Un mēs sakam, Lai nāk tavu valstību, Dievu valstību ir Dievu valdīšana. Lai nāk tavu valstību, tavs prāts, lai notiek, jeb tava griba, lai notiek. Kas ir Dieva griba? Tas, kas ir labs, tīkams, pilnīgs. Lai notiek tava griba. Mēs sakam, tava griba, lai notiek. Kāda ir Dieva griba? labs, tīkams un pilnīgs. Tāda ir Dieva grība. Tāda ir Dieva grība tavai dzīvei. Vai Dievs grib, lai tu esi slims šajā gadā? Vai Dievs grib, lai tu mocies šajā gadā? Ja tas ir ļoti labi, tad jā. Ja tas ir kaut kas pilnīgs, ja tās ir pilnīgas šausmas, ja tās ir pilnīgas mokas, <laughs> tad jā. Bet cik es saprotu, ja tas ir kaut, vai tas ir labs, Vai tu to nosaukt par labu? Dievs saka, Dievs ir labs, vienmēr labs. Un viņa grība ir tas, kas ir labs, tīkams ir pildīgs, pilnīgs. Kad Jēzus bija šeit, viņš stāstīja, Dieva valstība ir, Dieva valstība ir. Un viņš parādīja, kāds ir tēvs. Mācekļi prasīja. Filips teica, parādi. Un mēs gribētu tēvu redzēt. O, ja mēs tēvu redzētu. Un Jēzus teica, paskaties. Paskaties uz manīm. Jēzus teica, paskaties uz manīm. Tu man redzi? Tu esi redzējis tēvu. Es bišķi pārfrāzēju, vai ne, saviem vārdiem. Bet viņš teica, paskaties, tu redzi? Un citur ir jaunā derībā mm, vēstulēs ir rakstīts, ja? kad Jēzus bija dzīvā Dieva atspulgs, attēls, ja? viņš parādīja to, kāds ir Dievs. Viņš parādīja, tāds ir Dievs. Tātad, ja tu lasi no visas bībeles, ja tu izvēlētos lasīt tikai evaņģēlijas, tu nekļūdītos. Ja tu izvēlētos lasīt tikai atklāsmes grāmatu, tu arī nonāktu pie patiesības. Bet ļoti iespējams, ka kļūdītos <laughs> kaut kur pa ceļam. <laughs> ļoti iespējams. Bet ja tu lasīsi tikai evaņģēlijas, ja tu lasīsi tikai, ko Jēzus ir teicis, un skatīsies tikai, ko Jēzus ir darījis, es garantēju, ka tu nevar kļūdīties. Es garantēju. Es neesmu to pārbaudījis, bet es garantēju, es pilnīgi pārliecināts, ka tā jābūt ir. Es neko nedaru. Viņš teica, mans ēdiens ir darīt eh, tā griba, kas man ir sūtījis. Jēzus ir perfekts Dievs. Viņš parāda perfekti, kāds ir Dievs, kāds ir Dievs. Vai jautājums ir, vai Jēzus kādu atstūma, kurš nāca pie viņa un prasīja kaut ko? Nu, atcerieties taču vienu gadījumu. Par to sievieti, kas nāca, vai ne? Jā, bija nāca viena sieviete, kserofeniķiete. <laughs> Un viņa nāca, un viņa bija no pagāniem, un viņa nāca, un viņa lūdza par savu meitu. Un Jēzus viņu tiešām atstūma vienreiz, otrais, nosauc par suni. Un viņa pateica, labi, suns, labi, es būšu priekš tevis suns, bet manai meitai vajag. Un Jēzus teica, wow, lai notiek. Tāpēc, ka tu nāc un tu neatlaidīgi nāc, lai notiek pēc tavas ticības. Lai notiek tā, kā tu teici. Tas ir vienīgais, kur es redzu, kur Jēzus atrēd. Vai Jēzus kādam uzmācās ar Dievu valstību? Vai viņš gāja pie visiem un meklēja, kur kāds vēl ir dziedināts, kur, nedziedināms, kurš ir jādziedina? Man vienreiz bija tāds gadījums, kad mani, es uzzināju par kādu cilvēku, kurš ir slims. Precīzāk, es uzzināju par kādu bērniņu, kurš ir slims uz miršanu. Un uh, cilvēki, kas man to pateica, teica, mums vajag tagad braukt uz slimnīcu, mums vajag svaidīt ar eļu, mums vajag iestāties, mums vajag lūgt. Un es biju gatavs to darīt. Bet kaut kas man iekšā pamudināja piezvanīt vienam mācītājam. Un es viņam piezvanīju. Un, un tas ir viens no tādiem dievu vīriem, no kuras es daudz mācījies. Uh, Un es piezvanīju šim Dievu vīram, un es viņam pastāstīju, un es teicu, nu, tad mēs tagad braucam. Un viņš teica, vai bērni vecāki tevi aicināja? Es teicu, nē, es pat viņus nepazīstu. Un viņš teica, vai kādi citi bērni radinieki tevi aicināja? Es teicu, nē, es pat vispār viņus nepazīstu nevienu. Un viņš teica, tādā gadījumā tev nav tiesību to darīt. Ja tevi aicinās, Un es tajā brīdī man sāk iekšā dusmas kāpt. <laughs> es runāju pa telefonu un man sāk iekšā, es sāku dusmoties. Ja? Es domāju, kā tā? Mums, mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi, mums ir jāiet, mums ir jāiestājās, mums ir jāpastāv, mums ir jālūdz. Lūkšana ķēde, davāj aiziet. Viņš teica, viņš pavisam mierīgi, viņš teica, paņem un palasi. Vai Jēzus gāja pie kāda, kurš viņu neaicināja? Un es, es neko neatbildēju, jo man ar šo dievu vīru ir bijuši neskaitām gadījumi, kad es ar viņas sācu strīdēties, lai pierādītu savu patiesību. <laughs> Tikai nonācis tādā muļķa lomā, kad pats esmu pierādījis sev, ka viņam ir taisnība. <laughs> ja? Tā es gribēju arī Paulam, starp citu, pierādīt, ka ticība ir svarīgāka par cerību un meklēja un saprata, ka cerība ir lielāka par ticību. Bet tas ir cits stāsts. Bet arī tāpēc, lai pierādītu Paulam, ka viņam nav taisnība, <laughs> vai viņam bija taisnība. Un es paņēmu, un beidzot, es, es tajā reizē nestrīdējos pretī. Es paņēmu, un es izlasīju tajā vakarā visus evaņģēlijas, visus četrus, un es neatradu neviena gadījumu, kur Jēzus būtu gājis un pats Eh, piedāvājis kādu dziedināt. Viņš neateica nevienam, izņemot to sievieti, ja, ar ko viņš pas pakaulējās, teiksim tā, pakaulējās. Bet viņi bija tik neatlaidīgi, ka viņi saņēma, jo viņi nāca pie Jēzus. Katrs, kurš nāk pie Jēzus, viņš saņem. Katrs, kurš nesaņem no Jēzus, viņam ir jānāk līdz kamēr viņš saņem. <laughs> Ja tu pagājušajā gadā nesaņēmi, es tev saku, neskaties atpakaļ, ka tu pagājušajā gadā nesaņēmi. Skaties uz priekšu, šis ir jauns gads, un es šogad iešu, un es saņemšu. Es iešu neatlaidīgi, līdz kamēr es dabūšu. Es neatlaidīšos vaļā. Un šī sieviete nāca, un viņa nosauca par sunu, un viņa teica, labi, suns, bet arī sunīši ēd no tām drumpačām, kas nokrīt no galva man kaut vai to drupaču vajadzētu. Man ar to pietikt. Bet es, es neiešu prom, kamēr es to nedabūšu. Un, un es izlasīju, un es sapratu, ka Bet tiešām Jēzus nekur neiet, nevienam neuzbāžās ar Dievu valstību. Viņš nevienam nekur neiet un, un nejaucās iekšā. Bet viņš neatsaka, viņš ir gatavs iet. Pie viņa atnāca romiešu karavīrs un teica, mans kalps ir slims. Uh, Un viņš teica, labi, ejam. Viņš teica, nē, nē, nē, nē, nē, nē. Es esmu karavīrs, es esmu vispār romietis. <laughs> tu nesaproti, tu ti, es ticu, ja tu teiksi vienu vārdu, tev nav jānāk pie manis, saka vienu vārdu, mans kalvs būs vesels. Divas vietas Bībelē, kur Jēzus brīnījās. Divas lietas. Divas vietas Bībelē, kur Jēzus brīnījās. Viņš brīnījās par šī romiešu karavīra ticību Viņš teica, wow, tādu ticību es visā, visā Izrēlā neesmu redzējis. Otrā vieta viņš brīnījās par neticību. Tas bija nācirtē. Viņš brīnījās par ticību un viņš brīnījās par neticību. Un, un es izlasīju, un es tajā reizē bišķi nomērinājos. Un pēc tam es uzzināju, ka šī bērna vecāka bija katoļi, un tur bija katoļu priesters, un viņi tur bija lūguši un svaidījuši ar eļļu un kristījuši un, un ko vēl darījuši pēc, pēc visām katoļu parašām. Un es tikai varu iedomāties, kād, pēc kādiem muļķiem mēs būtu izskatījušies, iebrukuši sveši cilvēki, e, mēģinājuši kaut kādas lietas darīt, vai ne? Varbūt tie vecāki pat tajā brīdī būtu dusmās mūs izdzinuši ārā, ja? Varbūt mēs pēc tam sajustos baigie varoņi, ticības, e, e, vajātie, jā, eh, un, un justos labi to, bet es sapratu, ka tas nav tas veids, kā Dievs, ka tas nav tas veids, kā Dievs to dara. Dievs ir labs, bet viņš ar savu to labestie, ar savu labēs, labvēlību, labestību, viņš nevienam virsū neuzspiež viņu. Viņš nevienam viņu neuzspiež, bet viņš nespēja atteikt nevienam, kurš pie viņa nāk ja kāds tev, un redz, vēl viena lieta bija tas, ka Dievs dod mums atbildību par saviem bērniem. Dievs dod tev atbildību par saviem bērniem, un, un viņi tev ir uzticēti. Tie ir tavi bērni, un tā ir tava atbildība. Mazbērni arī varētu būt pastarpināti, vai ne? <clears throat> bet, eh, bet cita ģimenē, redz, mēs eh, nejaucamies un neaudzinam cita neaudzinātos bērnus. <laughs> ne? Mums, protams, tie, kuriem ir savu bērnu, mēs ļoti labi redzam, cik citiem ir neaudzināti tie bērni. Bet mēs viņus tāpēc neejam un neaudzinām. <laughs> Tas paliek katra vecāka ziņā. Ja? Mūsu atbildība ir audzināt savus bērnus, lai viņi būtu tādi, kas ir uh, labi audzināti, kas ir pieklājīgi, kas cien cits cilvēks. Tā ir mūsu atbildība. Un, eh, un, eh, un tas, tas bija gadījums, pēc kura es sapratu to, ka mums ir atbildība par saviem bērniem, un tiem vecākiem ir atbildība par saviem bērniem, un viņi par saviem bērniem stāv un krīt, kā viņi māk. Un ja viņi aicina, es eju. Un ja viņi neaicina, man nav tiesību jaukties iekšā cita ģimenē. Man nav tiesību to darīt. Ja? Um, domas, prāts, neatjaunotais prāts. Mums ir jāatjaunoja savā prātā, lai pareizi saprastu, ka Dieva grība tā vai dzīvē šitam gadam ir tas, kas ir labs, tas, kas ir tīkams un tas, kas ir pilnīgs. Un tas atkarājās, kā viens brālis saka, tas atkarājās no tā, ko mēs domājam. <laughs> tas ir atkarīgs no tā, ko mēs domājam. Ja? Tas atkarājās no tā, ko mēs domājam. Vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā 8. pantā ir līdzīga, pā, līdzīga vārda rakstīta 4. nodaļa 8. pants. Saka, beidzot brāļi, beidzot vēl brāļi. Un es jums pateikšu, mīļās māsas, sievietes, dāmas, nesamulstiet pie tā, ka jūs redziet vārdu brāļi. Jo, ja es, vīrietis būdams, varu būt līgava – Jēzum. Tad jūs, mīļās māsas, sievietes, variet arī būt brāļi. ja? Tā, tad tas attiecās arī uz tiem brāļiem, kur ir sievietes. ja? Tā kā viss kārtībā. Es nestrīdos pret to, kad uh, Dieva vārds mani nosauc pa līgavu. Es pret to nestrīdos, es neiebilstu. Es tāpēc nesaku, nē, es esmu līgavains. <laughs> nē, līgavains ir Jēzus. Un es esmu līgava. <laughs> Vai tas man patīk vai nepatīk? <laughs> Tāpēc, mīļās māsas, jūs esiet brāļi. Nesamulstiet pie vārda brāļi, tas neatiecās tikai uz vīriešiem. Tur, kur Bībelē rakstīts ir brāļi, tas attiecās arī uz māsām. 4. nodaļa, 8. pāns, Filipiešu vēstulē. Beidzot, vēl, brāļi, kas vien ir paties? Kas svēts, kas taisns, kas šķīs, kas patīkams, kam laba slāva? Ja ir kāds tikums, ja ir kas cildināms, par to domājiet. Kas ir tavā prātā? Par ko tu domā? Kādas domas tu domā? Dievu domas par tevi ir labas domas – Un viņš grib arī, lai tavā prātā ir labas domas, lai tu neizklaidē tās, tās domas, kas nav labas domas, kas neceļ ticību. Domā par to, kas ir svēts, par to, kas ir paties, par to, kas ir taisns. Paties nozīmē patiesība, paties vārdos. Svēts nozīmē, tas ir tāds, kas ir godājams, kas ir atšķirs, kas ir priekš Dieva, kas ir kas ir kaut kas cits. Taisnīgs ir tas, kas ir taisnīgs. Kas ir taisnīgs par cilvēkiem. Par tādām lietām domā. Kas ir šķīsts, kas ir, kas ir nevainīgs attiecībā pret tevi pašu. Kur tu esi pret sevi pašu. Kas ir patīkams. Tāds, ko ir viegli mīlēt. Patīkams ir tāds kaut kas, ko ir viegli mīlēt. Kam laba slāva. Tas ir kaut kas tāds, ko ir viegli mīlēt, bet kas nav tev klāt par kur tu esi dzirdējis, kas ir patīkams. Jūs skatieties Latvijas lepnumu. Ja? Tas ir viens tāds raidījums, kas ritīgi iedvesmo. Vismaz man tas ritīgi iedvesmo. Man arī gribās būt tādam. Es, es neesmu, man nepatīk tā publiskā atzīšana, bet man gribētos būt tādam, kad es zinu, kad, kad uh, mans tēvs debesīs ar man lepojās. Un nevis tāpēc, ka es tā domāju, bet tāpēc, ka viņš tā domā. Un tāpēc, ka cilvēki to apkārt redz. Tāpēc, ka cilvēki to apkārt zina. Un jo te ir rakstīts par to, kas cildināms. Eh, vārds cildināms. Cik bieži jūs lietojiet gadā vārdu cildināt? <laughs> es neprasu dienā, <laughs> es gadā. Cik bieži jūs lietojat tādu vārdu cildināt? Tas ir tāds vārds, ko mēs tā nemaz tik bieži nelietojam, ja? bet tas ir kaut kas, kur, kur tu var paslavēt, kur tu var paslavēt otru cilvēku, ja? Kad tu esi kaut ko labi izdarījis, es tev varu paslavēt par to. Tas ir tiks malacis. Man, tu man esi par, man ir prieks dzirdēt, ka tu kaut ko tādu esi izdarījis. Vai arī es nespēju noticēt, ka tu iz, varēji atdot savu mašīnu kādam, uzdāvināt. Ja? Vai ka tu varēji, piemēram, Bet uztveriet man pareizi, ja? es, tas, es tiešām domāju, ka tas nav nekas īpašs, bet mēs tagad, mēs ģimenē esam trīs. Nē, pieci, <laughs> tā es atvainu, mēs ģimenē esam pieci, mums ir trīs bērni. Jūs zinājāt, ja, ja jūs mani pazīstiet jau kaut kādu laiku, jūs zinājāt, ka mums meita Hanna un mums ir Dieva brīnums. Ja? Krišjānīts. Krišjānītim drīz būs jau trīs gadi, halleluja. <laughs> Bet mums tā ir vēl viens puika. Un viņu sauc Rūdals. Viņam ir desmit gadi. <clears throat> un, uh, un viņš mūsu ģimenē ir no augusta. Un, uh, un cilvēki saka, wow, Mārtiņ, mēs, mēs jūs abrīnojam. Nu, tas ir tiešām kaut kas tāds, vai ne? Un man liekas, tas nav nekas tāds. Tas nav nekas tāds, ja jūs būtu, man liekas, ja jūs būtu manā situācijā un jūs pazītu to puiku un jūs zināt, ka viņam māmīte ir mirusi un jūs zināt to, kā viņam iet internāta skolā un jūs zinātu, ka viņu atdos bērnamā, jūs to paši būtu izdarījuši. Man tā liekas. <laughs> Tāpēc man tas nekas neliekās īpaši. Man liekas, ka nu kā, tā vajadzēja rīkoties. Un es domāju, ka, ka jūs tā patās. Un cilvēki saka, wow, Man tas neliekās nekas tāds, wow. Bet ja tas kādam iedvesmo, tad tas ir labi. Man viens draugs Lietuvā, ļoti labs, viens no maniem labākajiem draugiem. Viņš ir, viņš ir mācītājs arī. Mēs kopā mācījāmies. Un um, <laughs> viņš, viņš bija pavasar atbraucis pie mums. Viņam ir seši bērni. Trīs savēja un trīs uh, pieņemt bērni. <laughs> Tas bija traki. Viņi veselu nedēļu pie mums dzīvoja. <laughs> Bet tas, tas bija svētīgi. Ja? Un viņš teica, viņš teica, kā es gribētu, kad Lietuvā, viņš ir lietuvietis, ja? viņš teica, kā es gribētu, kad Lietuvā būtu vairāk ģimenes kā mūsējā. Un tas izklausās augstprātīgi. Tas izklausās, vai ne, augstprātīgi, ja jūs tā pirmā brīdī ieklausies. Viņš teica, Tas nav tāpēc, ka es domāju, ka mana ģimene ir perfekta un ideāla. Tas nav tāpēc. Bet viņš teica, es zinu, cik daudz ģimeņu vispār nav. Kurš jūk ārā, kur nav vispār nekāda ģimenes vērtība. Viņš teica, tad salīdzinājumā ar tām, es zinu, ka, kad mēs mājās runājam par labām lietām, mēs, mēs mācam bērniem par Dievu, mēs mācam to, cik Dievs ir labs, un mēs mācam to, kas ir labs, tīkams, pilnīgs, par to, kam laba slava, par to, kas cildinās, vai ne? Par tām lietām, tās mēs dodam saviem bērniem, mēs viņiem mācam taisnību, mēs viņiem mācam visas tās labās lietas, un viņš saka, vai mēs esam ideāli ģimeni, vai mēs esam perfekti? Nē. Viņš teica, kaut es gribētu, ka tāds ģimenes būtu vairāk Lietuvā, kurš nav perfekts, bet kurš mīl Dievu un kurš tās labās lietas, ko saņem no Dieva, nodod saviem bērniem. Un, un tās ir tās labās lietas, tā ir tā labā Dieva griba, kas ir priekš tevs un priekš mans šitam 14. gadam. Amen. Tas bija ievads. <laughs> es netiek līdz neskaties atpakaļ. <laughs> Jā. Lindai un Mārim Prinduļiem ir tāda dziesma. Neskaties vairs atpakaļ. Man bija tāda klusa cerība. Viņi varētu kaut kādu kļūdus pēc. Linda varētu būt atbrauks pie saviem vecākiem vai pie brāļa. Viņi varētu būt šodien draudzē. Un viņi varētu to dziesmu nospēlēt. Viņi nav. Bet jūs ziniet to dziesmu. Tā dziesmā ir vārdi. Neskaties vairs atpakaļ. Tavā priekšā ir jauns sākums. Un es tev saku, Jēzus teica, kas li, roku liek pie arkla, tas neskatās atpakaļ. <laughs> es dzirdēju vienreiz Liepājā, nu, pils, viens mācītājs pilsētnieks, ja? Un nu, es arī esmu pilsētnieks, bet es bišķī tas dzīvojis laukos, un es, un es e, šo to saprotu no lauka dzīves arī. Bet viens mācītājs pilsētnieks, viņš teica, nu kā, sējam kartupeļus, piemēram. Vai ne? <laughs> Nu, pilsētnieks nezina, ka kartupeļs stād, nevis sēja, vai ne? Kurš no jums nav stādījis kartupeļs? Tas nav, tas nav nekas apkaunojošs. Vienkārši tā var būt. Kurš nav stādījis kartupeļs? Neviens par tevi nesmiesies, neviens... Es neticu. <laughs> es neticu, māci, es neticu. Tu melo. Joko. Tu neesi stādījis kartupeļs. Tu esi tikai vārds. Un vagojas? Arī nes. Nu, bērnībā mēs stādījām kartupējas. Un kartupē bija jāvago. Un tad, kad es biju līdz kādai astotai klasei, eh, tēvs vilka arklu, un mums jau nebija kartupeļu lauks, nu tāds eh, hektāri, ja? Un mūsu kartupeļu lauks bija, nu, varbūt kā šī telpa, varbūt pat mazāks. Tēvs vilka arklu, un es viņu vadīju aiz muguras. Pēc tam jau kādā devītā klasē, vai kad es jau paliku bišķi lielāks, tad mēs samainījāmies. <laughs> tad viņš man lika vilkt ārklu. <laughs> bet, eh, bet, kad tu vago kartupeļs, tu skaties uz priekšnies, uz apakai, kā tev sanāk. Tu skaties, lai to ārklu noturētu taisni, to vāgu, lai noturētu taisni un, eh, un skaties uz priekšu, kur tu ej. Jo tas, kurš velk, viņš velk tikai ērklu. Viņš nestūrē, viņš viņu nevada. Vada tas, kurš vada viņu. Tas, kas ir aizmugurē. Un tas, kas ir aizmugurē, skatās, lai vāga būtu taisna. Tad, kad tu aizvelc līdz galam, kā man ar tēvu bieži gadījās, viņš aizvelk līdz galam, pagriežās. Ak, šausmas! <laughs> ja. Nu, viņš tad, tad paskatās apakai. <laughs> Kā tur sanāk, vai ne? Jā, bet tur bija akmeņi, tur bija velēns, tur es nevarēju noturēt to arklu. <laughs> Visāds atruns, vai ne? Bet, ja es teicu, tas, kurš roku liek pie ārkla, viņš skatās uz priekšu. Es tev saku, šajā gadā tu lieca roku pie jauna ārkla, pie jaunas vagas, tu skaties uz priekšu, neskaties atpakaļ, kā bija pagājušo gadu ok, nesanāca pagājušo gadu. Zini, cik man reizes nesanāca pagājušo gadu? Nemaz negribu zināt. Cik tev reizes nesanāca pagājušo gadu? Cik reiz tu apņēmies un neizdarīji, cik reiz tu kādam solīji un neizdarīji, cik reiz tu gribēji piezvanīt un pateikt kaut ko un neizdarīji, cik reiz tu gribēji lūgt, bet nelūdz, cik reiz tu gribēji nākt uz dievkalpojumu un neatnāc, cik reiz tu gribēji kādam liecināt, bet tomēr paklusēji, Cik, cik reizes? Tev nav jāatbild uz to jautājumu. Es, tas ir pagājušo gadu. 13. 13. <laughs> tas bija, ja? Šogad ir jauns gads. Jēž saka, liec roku pie ārkala. Filipiešu vēstulē trešajā nodaļā. 13. pants, Jēzus, eh, tas nav Jēzus, tas ir Tas ir Pāvils, jā. 13. <clears throat> pantā, brāļi. Viņš saka, brāļi. Tas attiecās arī uz tiem brāļiem, kas ir māsas, ja? <clears throat> Viņš saka, brāļi, es nedomāju, ka pats būtu to satvērs. Es nedomāju, ka es jau, man viss ir skaidrs un es viss esmu saprats un man vairs jautājumu nav. Nē, nē, es to nedomāju. Viņš saka, brāļi, to es nedomāju. Bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis. Aizmirst to, kas bija. Tev pagājušais gads bija kolosāli labs gads. Tu pagājušo gadu pļāvi tādas ražas, kādas tu nekad savā dzīvē neesi pļāvis. Nu, slāv Dievam, tāpēc jau tu biji šeit priekšā, lai pateiktos. Vai ne? Tāpēc jau tu biji šeit priekšā, lai Dievam pateiktos. Vai arī nebija šeit priekšā. Bet tev bija labs gads, nu, slāv Dievam, bet neskaties atpakaļ uz to. Uh, latviski mēs sakam, nevajag gulēt uz lauriem. <laughs> ja? Neskaties uz atpakaļ, skaties uz priekšu, tev priekšā ir jauns gads. Pāvils saka, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā. Stiepies pēc tā, kas tev priekšā ir. Un kas priekšā Dievam priekš tevs ir? Tas, kas ir labs, tas, kas ir tīkams, tas, kas ir pilnīgs. Tas ir tas, kāda ir Dieva grib tev šajā gadā tas, ja kaut kas nebūs ideāli, tas ir ļoti iespējams. Tā var būt. Bet tas nekas. Redz, arī to arklu vadot, var trāpīties akmeņi, var trāpīties velēns, var viss kaut kas gadīties, ja? bet skaties uz priekšu. Skaties uz priekšu un, un uh, nepadodies. Es dzenos pretim mērķim, goda, balvai, viņš saka, Dieva debes aicinājumam Kristo Jēžu. Ehm, jā, tas būs pagaršs stāsts. Otrā vēstule korintiešiem 5. nodaļā 17. pāns. Un vēstule korintiešiem, otrā vēstule korintiešiem ir aiz, aiz pirmās vēstules korintiešiem. Uh, 70. pāns. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tādēļ, ja tu šogad esi ar Kristu, tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums jauns radījums, tu esi jauns radījums, kas bijis, ir pagājis. Un tur ir rakstīts kāds vārdiņš nākošais? Nākošais vārdiņš kāds? Redzi. Redzi? Tur rakstīts ir redzi. Tas ir redzams. To var redzēt ar acēm, ar acenēm vai bez acenēm. <laughs> bet to var saskatīt ar apbruņot acis vai neabruņot acis, bet to var redzēt, ka tev ir jauns sākums. Un es tev saku, tev šogad ir jauns sākums. Dievs dod jaunu sākumu. Cik no jums jau esiet apņēmušies kaut ko darīt savādāk? Tas nav slikti, tā vajag. Vai ne? Problēma ir tā, ka cilvēki paliek vecāki, tad viņi vairs neapņemās, jo viņi zina, ar ko tas parasti beidzās. Eh, kamēr ir jaunāki, tikmēr apņemās. Ļoti braši. <laughs> Bet eh, vajag apņemties. Un vajag to darīt. Un vajag, jo Dievs var iedot jaunu sākumu. Protams, viņš iedod katru dienu tev jaunu sākumu. Tas ir tas, eh, ko vispār nevar prātā saprast. Ja? Uh, Bet viņš tev iedot jaunu sākumu katru dienu, ne tikai ar 1. janvāru, vai ar 1. februāri, vai ar pirmdienu. Katru dienu viņš tev var iedot jaunu sākumu. Bet gads ir tāds labs atskaits punkts, kurā var kaut ko mainīt. Jo e, vēstulē Efeziešiem otrajā nodaļā, desmitais pants, otrā nodaļa desmitais pantā, ir rakstīts, ka mēs esam viņa darbs, mēs tu un es, mēs esam Kristus darbs, mēs esam Dieva darbs, prieš kam? Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs ir iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvot. Mēs esam radīti labiem darbiem, darbi jau ir iepriekš sagatavoti, mums tikai atliek dzīvot. Kas var būt labāks un vienkāršāks? <laughs> Mēs esam radīti labiem darbiem. Tie darbi jau mums ir sagatavoti. Mūsu daļa – dzīvot. Tik vienkārši. Mums tikai atliek dzīvot. Vajadzētu āmen. Āmen, vai ne? Halleluja. Vēl viens um, nobeiguma iedrošinājuma vārds jums. Tas ir no tās bībeles daļas, kur varbūt jums ir salipuši lapas. Vai nu tāda? <laughs> ir tāds bībelē tāds lapas arī, vai ne? Kur tāds balts, tīrs. Piemēram, man te ir tāds, nu, jaunā derībā tāds padilušs un netīrs, pat mazliet nospeķots. Te es atšķiru Jeremijas grāmatu. <laughs> Baltas, tīras lapiņas. <laughs> Nu, nav salikuši, ja, bet nu, tāds balts, tīrs. Viss, un un vien, viens pants ir iezīmēts, ļoti nikni un bagātīgi iezīmēts, iekrāsots manā bībelē. Un tas ir 29. nodaļas 11. pants. Un jūs atšķirsiet savā bībelē, un jūs ieraudzīsiet, o, oh, man arī tas ir atzīmēts jau. Neatceros, kad es to izdarīju, bet kaut kur jau es to izdarīju. Un es to biju atzīmējis 11. pāns, vai ne? Vai ne? Ir. Jā, jā, jā. Dažas rokas jau pacēlās, kad arī ir 11. pāns. Jo es zinu, Dievs saka, es zinu, kādas man domas ir par jums. Saka tas kungs. Miera un glābšanas domas. Un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs man, kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu. Kad jūs nāksiet un mani pielūgst, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs man atradīsiet, ja jūs no visas sirds meklēsiet. Noslēpumi ir apslēpti. Nevis tāpēc, lai viņus neatklātu, bet tāpēc, lai viņi būtu jāmeklē. Un tad, kad tu meklē, tu viņus atrod. Un tad, kad tu viņus atrod, tad ir, uhu, es atradu. <laughs> jo kaut kas ir bijis paslēpts, un tu to esi atradis. Kad ir kaut kāds sarežģīts uzdevums, un tu to saproti un atrisini, vai ir kaut kāda lieta, ko tu nesaproti, un tad tu domā, domā, un, ā, Ziniet, ir tāda reakcija, ja? Ā! Tas ir tā, ka tev kaut kas pielec. <laughs> Man pielec. Es sapratu. Man bija tā, es lasīju bībeli, un es vienā reizē es izlasīju, Jēzus pie krusta teica, viss piepildīts. Un man vienā brīdī pēkšņi bija, ē, Jēzus teica, viņš, ir, viņš nav atnācis atmest praviešus un uh, e, bāslību, bet viņš ir atnācis to piepildīt. Viņš to teica kaut kur, es atceros. Un pie krusta viņš teica, viss piepildīts. Un man pēkšņi salikās kopā. Ē, viss ir piepildīts. Viņš pie krusta nomirdams piepildīja praviešus un bauslību. Un es aizskrēju, un es sievai rādu Kristīnai, saku, paskaties kādu patiesību. Un viņi man saka, jā, es to bērniem svētdienas skolā mācu. <laughs> es domāju, ok, es neesmu gājis svētdienas skolā. <laughs> ja, es esmu no tās paudzes, kas nav gājis sēdēt skolā. <laughs> Ir kaut kāds brīdis, kad tev kaut kāda patiesība pielec. Un ja tev nav pielikusi, tad varbūt, lai tev pielikt šajā gadā, piedzīvo to, cik Dievs ir labs. Piedzīvo to, ka viņa domas ir tas, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tas ir tas, ko viņš grib. Tāda ir Dieva griba. Tas ir labs, tīkams un pilnīgs. pilnīgs. Īstenībā tas ir tāds vienkārši pārbaud, vienkārši pārbaud. Vai tas, ko es tagad darīšu, būs labs? Vai tas būs tīkams? Vai tas būs pilnīgs? Vai šādi mani vārdi, ko es tagad grasos teikt šim cilvēkam, vai tas ir kaut kas labs, vai tas ir kaut kas tīkams, vai tas ir kaut kas pilnīgs, vai es parādu to, kāds ir Dievs, ja? jo to darīja Jēzus. Dievs ir labs. Un, eh, un, eh, un viņam priekš jums ir, kā mēs raksti, lasījām tikko kā, labs domas, miera domas, un glābšanas domas, un ne ļaunuma domas. Viņam nav, nav ļaunuma un ciešana domas, bet viņš ir gatavs dot to, uz ko tu ceri. Uz ko tu ceri, uz ko tu tici, un uh, ko tu esi gatavs saņemt. Pagājušajā gadā bija kaut kāds mazs, mazs, par ko pateikties. Pasakies par pagājušo gadu. Pasakies par to, kas jau ir. Un skaties uz priekšu Neskatās apakaļ. Labi, pagājušajā gadā bija mazliet. Šajā gadā būs daudz. Neskatās apakaļ. Pagājušajā gadā bija daudz. Nepriecājies par to, kas bija pagājušajā gadā. Šogad ir jauns gads. Skaties vāgu uz priekšu. Neskaties apakaļ, bet dzenies pakaļ tam, kas ir priekšā. Amen. Man jums ir piedāvājums. Nē, pavēle. <laughs> Citādāk, tad, tad jūs to nedarīsiet. Man jums ir pavēle. Svētiet citu citu. Svētiet. Un ziniet, kas ir? Tā ir pravietošana. Tas ir, tā ir savā veidā pravietošana. Pravietošana nav tikai, nedomājiet, ka pravietošana ir pateikt citam par to, kas ar tevi notiks nākotnē. Ja? Diemžēl man ir nācies eh, redzēt to, ka arī tādās draudzēs, kur cilvēki eh, tic garīgām dāvanām un ļauj viņām izpausties un tic sapņiem un vīzijām, nez kāpēc pravietojumi galvenokārt saistās ar to, ja tu negriežīsies no saviem grēkiem, tad ar tevi notiks tas un tas. Tā saka tas kungs. Un tad tu baidies, bet Dievs ir labs un viņam ir labas domas par tevi. Ja tu grēko, tad tu grēko un tu to zini. Un tev ir svētais gars iekšā un viņš ir tas, kurš pārliecinās tev par grēku taisnību un tiesu. Tev nav vajadzīgs, ka tev kāds cits cilvēks nāk un vēl kārā skabargu ar vai bez savu baļķi. <laughs> Tas nav vajadzīgs. Tu pats zini savu skabargu un kur viņi tev ir. Tu to zini, jo viņi tev sāp. Neviena skabarga. Re, nu labi, nezinu neviena. Reti, kura skabarga ir tāda, kur neliek par sev manīt. Ja tev ir skabarga, tu zini, ka viņi tev ir. Velns tev atgādina par to, ja tu to nezini. Velns tev atgādina to. Ja tu esi kristietis, tad, tad velns tev nosot visu laiku. Vismazāk, ko tev vajag, ka tev atnāk kaut kāds brāls – vai arī brālis, kurš ir māsa. <laughs> un tev iebāž to acīs, ja? Un vēl pasaka tā saka tas kungs. Bet pravietošana ir arī tas, ka tu pravieto cilvēkam, tu saki labas lietas, tu svētī viņu uz labām lietām jaunajā gadā. Un es gribētu teikt, viena lieta, svētī, eh, svētiet viens otru, bet otra lieta, tu vari pravietot par otru labas lietas. Tu vari teikt, brālis, tic, ka tev nākušajā gadā būs tas un tas. Brāli, kas esi māsa, arī tev. <laughs> ja, var būt labas lietas. Un svētiet viens otru. Tāpēc. Tāpēc lūksim Dievu un, un pēc tam mēs vēl, ko mēs darīsim pēc tam? Sveiksim, himnu un tad svētīsim viens otru. E, ogrē ir tāda tradīcija tie, kas mums ir bijusi iespēja būt ogres draudzē, kad dievkalpojums beidzās ogrē, viņi svētīja viens otru katrā dievkalpojumā. Mūsu grāmatā, nu tajā vietā, pirmā mūsu grāmata jau ir ļoti tāda, nu tur arī bišķi lapas ir, vai ne, palietotas, bet, bet tad ir tās mūsu grāmatas, kur ir, kur tās tīrās lapas ir – Un tur ir svētības vārdi, kurus es nekad nevaru atcerēties no galvas. Un tur rakstīts, tas kungs, lai tev svētī un lai tev pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacei savu vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Viņi ogrē to dara. Tāpat nodzied himnu un tad viens otru visi kopā svētī ar šiem vārdiem. Tā tāda interesanta tradīcija. Pirmajā reizē es mazliet samulsu, <laughs> kad sāka viss viens otru svētīt ar šiem vārdiem. Bet, eh, bet tie ir svētības vārdi. Tieši, tieši tā viņi arī saucās te Bībelē. Svētības vārdi. Bet eh, tie ir svētības vārdi, kur uzrakstīt Bībelē priekšā. Bet es jums saku, sakiet svētības vārdus viens otram. Sakiet svētības vārdus. Nenolādiet, bet svētījiet kā Jēzus teica. Ja? Es ļoti šaubos, vai kāds no jums šeit ir tāds, kurš te kādus nolādē. Galīgi net, negribu ticēt tam, neticu. Bet, eh, bet ja man kāds teikt, šeit viens otru nesvēta, tam es gan varētu noticēt. Ja? Viss to nedara varbūt. Tam es varētu noticēt. To, kāds kādu nolādi, es, es nespētu noticēt tam. Bet, bet eh, es jums saku, svētiet. Svētiet. Sākiet viens otram lai tev svētīgs šis jaunais gads. Esi svētīts šajā gadā. Lai Dieva labvēlība ir pār tevi šajā gadā. Un neaizmirstiet rasu, tā stingri, stingri saspiest un svētīt viņu. Uh, jo nākamā svētdien jūs viņu šeit nesatiksiet. Ir īpaši tie, kas jūs nesatiksiet viņu līdz nākamajai svētdienai, Nu, nākamā svētdienā jūs neviens nesatiksiet, bet nu, ir īpaši tie, kas nesatiksiet kādā citā atsevišķā atvadu pasākumā, ja tāds būs, tad tie noteikti svētī ietrās, ja? Tas ir vajadzīgs, viņai ļoti, ļoti vajadzīgs. Un, un mums pārējiem arī. Debes tēvs, es tev pateicos Jēzus vārdā par šo dienu, paldies par šo jauno gadu, uh, Un tēvs, lai tavs svētība ir par kuldīgs draudz. Dievs, es svētīšu draudz. Dievs, es svētīju katru cilvēku, kas ir kuldīgs draudzē. Dievs, kurš, kurš atvēr savu sirdi, ir Tev, kurš, ir, kurš tuvojās Tev, kurš meklē Tev, kurš grib piedzīvot Tev, Tēvs. Es Tev lūdzu Jēzus vārdā, kungs, par šo pilsētu. Es lūdzu Tev, es viņu svētīju, es svētīju kuldīgs. Viss cilvēks, kas ir atbildīgos amatos, es svētīju bēržiņa Ingas. Svētī kungs viss, kas ir viņas uh, padotie un padomnieki, Dievs. Es Tev lūdzu, ka svētī viņas ar gudrību un ar dievbību, Tēvs. Es Tev lūdzu, ka Tu svētī, Tēvs, cilvēks kuldīgā, kas šeit nāk Tavu valstību, kungs, lai šeit notiek Tavs prāts, lai notiek tas, kas ir labs, lai notiek tas, kas ir tīkams, lai notiek šai pilsētā tas, kas ir pilnīgs. Dievs, tādas lietas, lai notiek šeit kuldīgā. Tēvs, es Tev lūdzu to Jēzus vārdā. Kungs, es Tev lūdzu arī par draudz, lai draudz šeit būtu kā gaisma. Lai tā ir tā, kas šo gaismu nes, un lai tā ir tā, kas izgaismo. Jā, Jēzus vārdā, kungs, to lūdzu.